Txomin pobeda egunon? Egunon. 2008-biko abenduaren amalauan, abiatu zen bagira prozesua bidarren, lau xederekin, eh, mugimendua bertzalen oinarriak eguneratu, epe ertaineko elburua kokatu, mugimendu antolatu eta transmisioa bultzatu. Lau helburuak e, eh, erreusietuak, laortuak izan dira prozesuaren ondarean? Ba, nik errango nuke ala ere balorazio baikor bat egiten dugula. Uh, kasik dena, aspiro ginoena, e, lortu, lortu dugulea. Uh, e, lortu dugun nik mugimendu ertzalearen uh, e, horiek uh, eguneratzea. Horiak uh, ertzen da, zabaltzen dugun uh, bideo hori hortan, etapak finkatu ditugu, manera partekatuan. Uh, lortu dugu baita ere, mugimendu egiten eta ez elkarlan uh, aheman gehiago eh, bultzatzea eta uh, manera batez, baina oraindik lana gelditzen da ere mugimendu hori uh, zabaltzeko, gaztetzeko eta nola ez uh, emazte, emazte gehiago erakartzeko eta ardura postuetan ezartzeko hori zen ere gure erronketarik bat eta alde hortatik bon, e, oraindik uh, lan asko gelditzen da bai. Hmm. Hor, estrategia aldaketa proposatzen da xedoiek ardiesteko. Ba, testu bat, testuan diozue momentu baten, borroka bertzelak, progresiboki aitzinatzea pentsatu behar duela, albezain zalu eta modu adirazgarien aitzin egiteko aukera mobilizatuz. Zer nahi du progresiboki? Badakigu, gaurko egunean ez dela estrategiarik e, ekartzen alduena e, eh, konponbide edo askapen integrala bat batean. Eh, beste garai batzuetan eh, izaiten altzen bezala, bazen perspektiba hori. Gaurko kontestuan ikusten dugu ez dela olako eh, gau handirik edo egun handirik, beraz badakigu eraldak eraldaketa progresiboki etoriko etorriko dela. Posizio, posizioak berritugu irabazi pixkanaka-pixkanaka eta aukera lehiogusiak berritugu baliatu azelerazioak e, provokatzeko Ba, solida funtsian eh, progresiboki. Mm. Erraiten dugularik progresiboki horrek ez du eh, eh, motelki. Horrek nahi du mm. etapaz-etapa irabazi behar dugula. Uh, voilà, mailaz maila uh, igo, igo Bakiraren dokumentu, bilan dokumentu hortan ere, hainitzen aipatzen da gehingo sozial da politikoak eraiki eta indar zablenak, indar metaketa bat. Era nahi da, eh, ahalik eta eh, jende kopuru handia horren gara, heldu behar dela. Bai, argiki. Uh, argiki, egunean, egiten dugun irakorketa txosten hortan da, um, ari girela azkartzen, gerozta gehiago, baina oraindik uh, urgun girela gehiengotik uh, lujalde untan. Um, guk ikusten dugu... Zema da gehiengo hori? Urrunda. Bosketan ikusten da gehien hori? Me, bosketan ikusten da partez, baina gure eta ez da soilik gelditzen uh, eh, bosketan edo instituzio ere muan. Guk, badakigu, eh, lehen posizioa hartu nahi dugula esparru guzietan. Bai instituzioetan, baita esparru uh, ekonomikoan, kulturan, mediatikoan, sinikalean, eta abar, eta abar, eta abar. Hori da gure vokazioa, guk irabazi nahi dugu. Beaz, badakigu mementu hontan ari girela azten eta manera eh, erritmo aski honean, baina eh, bigarren, eh, bigarren indarra gira oraindik ere. Korrek erra nahi du, lortu behar dugula gure mugimendua eh, zabaltzen, indar behiak meritugu inkorporatu. Zabaldu behar dugu gure mugimendua zentzu hortan. Eta horrek, eh, desafio bat sortzen diegu funtsian eta da e, guri, guri sustraiak, guri oinahiak atxiki berritugula mugimendu hori zabaltzean. Jendea irakkerri behar dugu gurera e, eta ez dugu gurea diluitu behar. Mm. Horreitik bagiraren ariketaren funtsan, bazen e, sunaren oinahi horien eguneratzea e, eta horreitik guretzat importantea zen e, oinahietaz ez da Eta gure ariketak egiten duena da, e, oinari historikoak e, mantendu, e, aberastu, eta horrek permitituko digu, e, solida hori da espero duguna, bai atxikitzea ginena, baita ere, inkorporatzea jende behi bat gure gizarte proiektura. Hala ere, gehiengo zabalak ardi eztean, errandia zuek, guti gura gehiengo zabalak ardi ez du batzuten amore, e, eman, amore egiteko, uh, aukera bat ekartzen hau da gehiengo handiak batzutan ekartzen du uh, ustea bakotsaren uh, eh, ideologia edo ez. Ba, ez dut uste, ez dut uste hasteko ikusten dugu, eh, gerozta jende gehiago, sartzen dela, um, uh, proiektu, proiektu sozial eta nazionalera, baita ere eh, ekologismo eta feminismora eh, arazo arazorik gabe, inkastan ere datu interesgarriak bat ziren hori ikusten ginuen adibidez, hori eh, inkestari erantzun duten frantses dunak, Euskara ez dakitenak, autonomiaren alde kokatuak zirela, biziki, biziki azkarki, eh, proporzio biziki importanteetan eta batzutan, Eh, euskaldunak baino gehiago. Beraz, ikusten dugu baditugula aukerak bide bide egiteko, zabalduz eh, mugimendu mugimendu hori eta eta hori da erronka bat da uh, ez? Lortzea intzinatzen eta intzinatzen gure gizarte proiektua. Mm. E, naziotasunari begira, oda, zazpi porbintzitako e, kontestu batean, ikusi dituko hauteskundeak eh, berriki hiru probintzten egin direla, gipuzko izkeda araban, e, azpimarratzen zuen, zuen zuentzat, eh, elkarlana eta harremanak biziki garrantzitsuak direla. Nola egiten alda estrategia mankomun bat, bi estatuen barnean girenean, eta hiru administrazioetan manatuak. Hmm. Ba, hori uh, da, en feta, notatzen dugun ejonka bat, ez dugu oraindik... Eh, atera biderik eh, alde hortatik. Baina ikusi dugu bazela e, gogo bat Ipar Euskal Herriko jendearen partetik, mugimenduaren partetik, aheman gehiago ukeiteko Ego Euskal Herriko lagunekin. Eta hori da ere zerbait ikusi duguna Ego Euskal Herrian joan girearik gu aurkestera, inkesta horren emaitzak, eta ez lau hiriburu, li, hiriburuen ez tabaidak antolatu genituelarik, gogoa bada, ne ustez, baldintzak hor dira, nazio, e, nazio pultsua berri zartu nahi dute e, jendeak, gero e, ba, kigu horre e, bide ezberdinetatik pasako dela bai instituzioen artean eh, hori da txostenan dioguna e, eh, aheman gehiago izan behar dira egituratzailak direnak, baina bai, baita ere ahemandu e, gizarte mugimenduak berak, tresnak berak ahemandu e, behar ditugula. Eta ortaik aparte, erraiten dugu baita ere, sortu behar Euskal Herri mailako alternatiba batzu, zinez proiektu batzu eraikitzaileak direnak, e, e, aterabide konkretu batzu ekartzea dituztenak, Euskal Herritik, eh, Euskal Herriko jendeak ezagutzen dituen problematikai baita ere Ipar Euskal Herriko e, jende, jendeari. Mm. Bagirako txosten hortan ere, ipatzen duzu, militatzeko molde aldatu behar dela. Azki beresi egintzait, erraiten duzuenean, denbora eta energia, militanten denbora eta energia zaindu behar dela, garaipen zehatzak lortu behar direla, eta metodologia aldatu behar dela, zorrotzagoak izan eta iraginkorragoak. Bai, <laughs> bai, be, <clears throat> badakigu uh, militatzeko eh, manerak aldatu direla, badakigu jendea pres dela oraindik ere, militatzeko eta azkarki e, militatzeko ikusten dugu gaira badugu la mugimendu bat nun jende azkarki sartua den hainbat eh, esparrutan baina badakigu ere badela tendentzia bat militantismoa bera aldatzen da eh, eta hori egokitu bergira jendeak zaintzen du bere, bere denbora e, zaintzen du e, bere bizitzan diren e, esparru ezberrien artean horika bat e, eh, atxeman nahi du e, jendeak, normala dena, eta hortarako or, gu horat e, adaptatu behira eta atxeman behitugu manera batzu, nun, militan, nun militatzen alden, e, bizitza bat ukanez e, ogen, eh, ogen onduan bideragahia izan behar dira e, ez militantziak eta beste bizitzako e, aktivitateak hori da. Baina arte ez baitzen sobera egiten? Horain arte bat ziren beste militatzeko eredu batzu, baina beste, beste giro batzuetan eh, sartua baitzen eh, mugimendua. Baz, giroa aldatu da, baldintzak aldatu dira, kultura militantea aldatzen da, eta gu, gu e, gure gizartean. Badela jende bat prest engaiatzeko, baina nahi du bere engaiatzeko denbora hori baliagarria izaitea, horrek eskatzen digu guri eh, eskaintza militantzia mota batzu emankorak direnak, e-, efikazak direnak eta eta bizi, bizigarriak direnak. Mm, guk zaindu berritugu, erria zaintzen dutenak ere, hori da egin behar duguna. Jendeak eh, plazera hartu behar du militatuz, ikusi behar du merezi, duela. Baina baita ere txosten horretan erraiten duguna da, beti mantendu berritugula batzu, zinez pres direnak, azkarki militatzeko, dena emateko pres direnak, baitakigu hori dela ere gure mugimenduaren e, eh, altsor bat, hori da motorea, behaz olako militantzia mota ere e, berproduzitu berdugula. Ba, bagiraren txostena atera duzuela, salgai dela ustud gainera? Bai, bai, bai. Atximeiten alda gure uh, sare uh, sozial ezberdinetan, eta baita gure uh, webgunean eskuratzen alda. Uh, uh Ilabete honetan ere egonen gira, tokitan uh, maiak uh, atxikitzen txosten hori uh, eskuratzeko. Txumen pobeda, mil esker? Mil esker